kugira nabo baterere mu kubaka kino gihugu cacu muti rero uno munsi tuza kugaruka kuki uno munsi mwaragiye murabyumva eh, haraheze igihe kitari gito hano nyene kuri no samirizi isanganiro tuvuga ivyerekeye ikarata y'abanywanyi ba diaspora aho eh, ubushikiranganje bwanditse ikete rubwira yo eh, urwego rwa diaspora ko baba kuri yo karata mu kurindira ko biba birajya mu ngiro ariko mu nyuma yaho kandi twarabonye ugwandiko ehm, urwandiko rwasohotse itariki icumi z'ukwezi turimo kwandamukiza aho Oh, havugwamo intererano kumbure n'iyo karata ukacubona yuko amakenga yoba ari menshi ku barundi bari ah, hanze y'igihugu uno munsi rero tukaba dufite umutumire umutumire adasanzwe natwe ni amahoro usanga ikaze muri karadiridimba na pasika nziza ah, murakoze cyane ndabipfurije namwe pasika nziza hanyuma kandi ndayipfurije Ah, bariko baratwumviriza bose cyane cyane abarundi bari mu mahanga murakoze cyane alphonse kubw'imana niwe aza kudufasha mu buhinga bw'ibyuma nk'uko mwabyumvise kuri mikoro n'imidari niyo nkuru reka nongere kubaha ikaze mu kanya duce tuduga ku idonido ya kino kiganiro cyacu radiyo isanganiye murambya imwaro igitega karuzi bubanza kibitoke kayanza na ngozi ni kuri megahesi ijana na rimwe reka mubanze kumbure mutubwire muri make aho imigambi muri ko murarangura igeze kuko murazi yuko hasigaye igihe gito duce tuja muri bya bindi byiswe indwi yahariwe umurundi ari hanze y'igihugu ariyo bita somena de la rero uyu munsi mukigejeje he icyo nobanza kubamenyesha ni uko kuva dushingwa aya mabanga ajya mu inzego nshyashya zishinzwe twaciye tubanza kugira eh, gushyiraho indinganizo y'ibikorwa bitegekanijwe kuzorangurwa muri uno mwaka Ah, gukomeza rero murazi yuko mu bisanzwe diaspora ishingiye kuba ah, ku barundi baba mu bihugu bitandukanye tuvuga rero yuko ah, igihe tudakomeje diaspora muri ibyo bihugu bitandukanye murumva yuko ntacyo twaba turi ko turubakira ko tukashyira imbere yuko abo barundi burangwa n'ubumwe bakaba bitunganije neza bakaba bafite indinganizi imeze neza bose bahagaze neza kugira ngo n'imigambi bashikiriza kugira ngo turangurire hamwe bayakire bari mu bumwe bumvikana kandi babiringanijwe neza bafite n'inzego aho tuguma duhimiriza abarundi bose ko bogira ubumwe hagati yabo kandi ko boshinga inzego kuva kwitorera inzego zirongoye diaspora mu bihugu bitandukanye yego mhm. kugira ngo ah, tukavuga duti imbere y'ukwezi kw'indwi mu bihugu byose aho bitaraba hazobe hashinzwe inzego bo nyine bitoreye hanyuma bace badushyikiriza abatowe hanyuma abo rero natwe bari gukorana hamwe tubwira tuti tuze tugende eh, dusubire bujumbura mu ndwi yaduhariwe twese mhm. tumeze neza dufatanye mu nda dukomeye none ga visi perezida Eh, none ga visi perezida ni ukuvuga yuko iki gihe cyose ni ukuvuga uwo mwaka wose kugeza mu kwindwi eh, ni inagura ry'inzego gusa nta kindi kiboneka cyoba kiko kirakogwa eh, ku bwa diaspora umuntu yomenyekana kumbura mushobora no kuzo kwiratira icyo gihe atari gushyiraho inzego gusa nababwiye yuko iyo ndinganizo y'ibikorwa bitegekanijwe kurangurwa muri uno mwaka mhm. ishimikiye ku bintu bitanu icyo cyari cya mbere niko ndababwira mhm. hanyuma kandi nababwiye yuko imbere y'uko tujya ku migambi igaragara iboneka birakenewe mhm. yuko tubanza gushinga umushinge ukomeye hanyuma uwundi mugambi ah, novuga twahereye ko kandi nawe nyine turi ko turarangura ni iyo Um, abafashanyabikorwa mhm. uh, bafashanya mu bikorwa bitandukanye turi turarangura cyangwa tutsorangura mu minsi iri imbere kugira ngo imigambi twifuza kutsorangurira mu gihugu izishoboke kandi zigende neza rero twahereye ku mabanki atandukanye mm. hariho banki yo mu gihugu yo ngaho mu burundi yitwa bbc mhm. ayo turafitaniye Ah, amasezerano yo gufashanya ah, mbere washaka iyo banki madera no kuturonsa inzu ya diaspora hanyuma rero turi ko kandi hariho n'imigambi dufite yo gushinga ayandi mabanki mashasha ayo mabanki rero akaba azoba ya diaspora banki zitirwa diaspora mm. ah, gushika ubu kuronka ah, ni ukuvuga imigwi ibiri y'abantu bifuza gushinga amabanki Ah, harimo banki eh, imwe imaze kwitwa buji banki ah, ikirarondera nyine kwitunganya kugira ngo bate ah, bugurure mu burundi hakaba n'iyindi banki eh, izo kwitwa diaspora burundi banki burundian banki mhm. iyo nayo eh, nayo nyine ikaba iri irakora barafite abahinga bariko barakora uko bashoboye ku buryo twibaza ko mu minsi iri imbere bigenze neza iyo banki ishobora kubona izuba hmm. ah, ibyo rero oh, murumva yuko ari mu ntumbero yo kugira ngo n'imigambi dufite izoronke ahica ica izoronke ah, tuzoronke amabanki dukorana kugira ngo ah, dushobore abarundi baba hanze bashobore kuronka aho bacisha amafaranga bashobore kuronka aho bagurana amafaranga kuko murabizi yuko Ah, umurundi aje kugura amafaranga mu burundi ntibyoroshye kugira ngo bayamuhereze kubera ko basaba bimwe bita ingwate iyo si bose bazifite iyo ego umuntu ushobora mugabo rero ayo mabanki turi ko turashyigikira ni ukugira ngo umurundi wo hanze mhm. azoshobore kuronka iyo ngurane hanyuma ashobore no kurangura imigambi yiwe na diaspora nyine ndundi Ah, nayo nyine ishobore kuronka banki bashobora gukorana mu migambi izokorera mu burundi ibyo rero murumva ko ari igikorwa nacyo nyine ah, tumaze gutangura kandi ko kirabandanya hanyuma ikindi ah, kigira gatatu ni ukunonosora imigambi yo tuzorangurira mu burundi mu ntumbero yo kugira uruhara natwe turawiga mbere twiga n'ingene n'icyokorwa kugira ngo uwo mugambi ushobore kujya mu ngiro hanyuma yego eh, mu bihugu bitandukanye mbere tubifashijwemo n'abaserukira uburundi mu bihugu bitandukanye uwo mugambi barawusigura bawusigurira abantu kugira ngo ah, barabe ingene uruhara twebwe twugira mu mu kuwushyira ah, mu ngiro cyane gushyigikira mu ngiro mhm. Eh, hmm. aha rero natufatiye kuri uyu mugambi nyine natwe muri iyi minsi turi ko turashyiraho umugwi uzoca utegura ah, imigambi yabita amaproje mhm. amaproje tubona yuko dushya dutangura kurangura mu minsi iri imbere ayo maproje tukazoyashyikiriza ah, muri ya ndwi yahariwe abarundi izoba ah, mu mpera z'ukwezi kw'indwi mhm. ayo maproje rero twasha mu mbere yo kugira ngo ah, dushyigikire dufashe mu ishyirwa mu ngiro y'uwo mugambi w'igihugu w'iterambere mm. aho rero murumva aho n'ibyo n'ibyo tugeze ko mm. hanyuma rero mwabivutse mu ntangamarara hariho umugambi ugira kane mm-hmm. kumbuye niwo twashaka duce dushimikira ko gatonya Eh, duga ku ijambo duga ku ijambo kugira duce duha akanya abafise ibibazo kumbure mu bishure kuri iyo migambi yose niyo y'ibyo bikorwa mutegekanya gukora mhm. mm. ego ni umugambi ugira kane ni umugambi w'ikarate y'umunywanyi umunywanyi wa diaspora ndundi mhm. uwo mugambi nawo nk'uko mwabivuze twaratanguye kuwiyumvira twaratanguye ku Ah, kuganira nabo tugiye kurongora ubu rero turi eh, ntaho tugeze tuko turabuganira ah, nabo tugiye kurongora turaba ingene wototangura ah, tubyumvikana ko kandi ibintu ko biraca mu biraca mu buryo byerekeye hmm. uwo mugambi ariko visi perezida tukiri kuri uwo mugambi w'ikarata ubwa mbere harasohotse ikete mbere biranerekanwa n'ukuntu ikarata izoba imeze harashingwa wanashima n'amahera azotangwa umugabo harabaye cyo nuvuga ukutumvikana cyane ku barundi bari hanze y'igihugu bamwe bati ntitwabimenyeshejwe abandi bataye mahera ni menshi yari amadolari mirongo itanu ariko mu ikete duheruka kubona vuba itariki icumi z'ukwezi kwa ndamukiza kuturimwo harimo ingingo zitanu aho biboneka yuko harimo ingingo ivuga yuko hazotangwa ikarata mu gushyigikira imigambi kandi iyo karata ikazoherekezwa n'amadolari mirongo itanu umuntu agaca yibaza none bizaba bitandukaniye n'ijya karata ya mbere y'umunyanya ya diaspora ku muri zino ngingo zitanu mbona muvugamwo um, ugutanga amafaranga amadorari mirongo itanu hano uwo muntu yatanze bavuga ko ari ayo gushyigikira imigambi uwo muntu yatanze agaca aronswa ikarata iranga ko ari umunyonyi wa diaspora ubwo ntibizohava bicanishamo abarundi baba hanze ga visi perezida oya ah, iryo kete muri ko muravuga ah, riheruka gusohoka mhm. ahubwo ni ingingo byose ah, novuga ko ari gete hmm. ahubwo n'ingingo zapfunditswe n'abaserukira abandi muri diaspora ndundi mu bihugu bitandukanye iyo ngingo rero muriko muravuga ni ingingo ya mbere muri izo ngingo zitanu zapfunditswe neza mhm. ah, egome urumva rero iyo nama y'abaserukira abandi hmm. yabaye inyuma y'uko hamaze kuba muriko muravuga ayo mafaranga mu bisanzwe ni intererano y'umunywanyi wa diaspora ndundi ni interano mm. y'umunywanyi wa diaspora ndundi dufatiye rero ku byiyumviro byagiye birashyikirizwa hirya no hino muri ayo manama mm-hmm. iyo nama rero yaciye iza gusozera kuko ariyo yari ifite ubushobozi bwo gufata ingingo niyo yaciye rero ifatiye ku byiyumviro byagiye birashyikirizwa kuko mwebwe mwavuze ko hari abavuga yuko ari make nakora hari menshi mm. hari n'abandi bavuga yuko ari make hari n'abandi bavuga yuko hari n'abandi bavuga ko badatahura kuko bitandukaniye he na ya ngingo ubushikiranganje bwababwira mumwe murabangira ibi n'amakarata atubwo ah, ntibyo wabifashe iyindi nzira nicyo gituma nanjye naciye ndabaha akanya kugira abarundi baronke umuco nicyo gituma nanjye nabahaye akanya kugira abarundi baronke umuco eh, umushikiranganji n'icyo yaranditse ihita avuga ati banze mubangire kugira ngo muronke kugira ngo mubanze mubone yuko abarundi benshi bashigikiye uwo mugambi mhm. urabyumva eh, mm. bangira kugira ngo mubanze murabe yuko abarundi benshi bashigikiye umugambi twebwe rero iryo baruwa ah, nyakubahwa umushikiranganji yatwandikiye twararirose mhm. hanyuma duca turakurikiza ibyo badusabye none ubu ayo manama yose ndababwiye kwari mm. kugira ngo dutubiremo tunonosore uwo mugambi tuwusobanurire ah, abarundi baba mu mahanga nayo manama rero nababwiye uko twagite none mwoba mwarishyuye ah, umushikiranganji mumubwira yuko abo begwa eh, n'uwo mugambi canke niyo ngingo baba baravyemeye ah, ubu nivyo turimo rero mhm. ah, tuma eh, ubu nivyo turimo rero kuriko turakorana n'ubushikiranganji tubamenyesha yuko ibyo badutumye gukora twabikoze hanyuma rero turiko turaraba rero ingene ngingo zafashwe ingene zoshyirwa mu ngiro mugabo twifatanikanije n'ubushikiranganji norega vice president atari banga kumengo biciye binyaruka cyane kuruta aho umugambi canke uwo mugambi wo kwiga iyo karata waza kumengo birihuse gose ndiko niyumvira ah, nk'umurundi wese uko yo kwiyumvira byihuse gute hari inzu ubona zirasohoka none oya ntizirasohoka ariko kumengo biciye byihuta rwose ni mu kwezi guhetse umengo kwa ntwarante aho umushikiranganje yabandikira kandi byari bimaze igihe mugabo ubu nyene bigaca muvuga muti mwarabajije ariko reka reka kumbure abarundi baraza kubyibariza eh, ego ariko ego ariko nyakubahwa mumenyesha amakuru murasoma amatariki cyangwa murasoma amadokima mufite mm. iryo keke umushikiranganje yari twandikiye mu ntango z'ukwezi kwa kabiri ntabwo ari muri ntwarane ah, ari muri ruhuma nahitira ntigihari muri ruhuma nibyo ikindi twamenyesha ah, twebwe ah, tumaze no kuronka iryo eterega turavugana n'ubushikiranganji mm. turakorana turaganira iminota ibiri iminota ibiri kugira duhe abarundi nabo bababaza ibibazo mhm. egome urumva rero kuva mu kwa kabiri ubu uramura mu kwa kane ah, kurenga ubu mwavuga rero ko byihuta kandi ikarate ntiziratangura gusohoka murabona yuko integurega n'umugambi ukomeye usaba integuro usaba integuro zimeze neza kandi ziri mu muco nicyo gituma mubona yuko ibi byose n'aya makete mubona yuko acashirwa ku mugaragaro atawuyahisha byose bikaboneka ariko naragiye mbona n'amakete visi perezida asaba abantu guhiganwa gukora ayo makarata Eh, eh, eh, nicyo ndi ndababwira ah, kugira ngo sinzi nk'uwubatsi ubuhinga bukoreshwa kugira ngo umuntu akore ikarata ah, kugira ngo ah, dufate nk'ishyirahamwe ryoba ryarose mm. icyo gikorwa cyo gukora iyo karata kugira ngo kibitegure neza kize gitangure gukora ikarata ya mbere birasaba umwanya wo kwitegura Ah, hariho n'abavuga ah, ugiye kubira hariho n'abasaba yuko bisaba nk'ikiringo cy'umwaka kugira ngo ushyireho bijya bita platiforume mm. ibyo rero abantu babisobanukirwe neza kubona icyo gikorwa kiri ko kirateguka ubwo ntibisigura yuko iyo karate igomba icitangura gusohoka ni integuro ariko aho nyine aho nyene ko hari amakete eh, yasohotse y'abahiganirwa hari na bavuga yuko banuganuga nimba atari banga igihugu ayo makarata azokoreramo hari umuco nkotanga ah, um, um, nongere kukebura kandi uko ubivuga nabi ah, muvutse gutyo womengo ama womengo yo womengo abahiganirwa ramaze gutanga amakete yo gusaba isoko mm. ikete ryasohotse n'iryo bijya bita apere dova ni uwo muco rega nshaka ko mutanga ni uwo muco nshaka eh, ko utanga mugabo urumva ndarondera iyo nshya eh. kugira ndawubasokorozemo eh, reka ndawubahe mm-hmm. akanya ah, ndawubahe kandi murawuronka mugabe iminota ine iminota ine visi perezida iminota ine ni ukuri kugira duhe abarundi nabo baba bazi ibibazo komereka ah, ah, nce ku masonga ah, urumva rero iyo apere dofure n'ibyo yarasohotse hanyuma muri iyo apere dofure biravugwa yuko amashyirahamwe ashobora kuzokora iryo soko azoba ari ayo mu burundi ibyo bindi binugwa nugwa rero urumva yewe nta zonze mu ibarabara nta zonze mugabe byo n'ibyo mu biro ni uko iyo karata izokorerwa mu burundi ego murakoze visi perezida mukiri ku murongo reka amatelefone mu buhinga bw'ibyuma bayatwugururire bibiri na kabiri bibiri na kane tandatu na gatandatu ubusa kabiri cyangwa irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu mushyire ko akamenyetso ko guteranya hama amajana abiri na mirongo itanu n'indwi murashobora ku ca mudutora ndabibutsa yuko turi kumwe n'icegera cy'urongoye diaspora ndundi ni jean berkimas manirakiza ari hano muri studio atari hari ariko ari mu gihugu ca norvege kubera ubuhinga bushoboka tukaba turi kumwe nk'umutumire hano kugira yishyure ibibazo byanyu mwumvise yaciye ku masonga ibitari bakiye ku migambi iri kirategurwa imigambi ishika kuri itanu nk'uko yabishikirije 5 projets ziriko zirategurwa kumure mwumvise ko hariho n'ibizoshigwa ahabona bizokwerekanwa muri yandwi yahariwe abarundi baba mu mpera z'ukwindwi telefone rero turazuguriye ku bwanyu ari kibazo canke intererano ndabibutse ko ikiganiro ari karadiridimba na kana kaji wabo ikiganiro ry'akaryo abarundi bari hanze y'igihugu kugira nabo baterere umuganda wabo mu kubaka kino gihugu cy'amavuko kino gihugu cyabibarutse ndabona ntawe urajya ku murongo kumbure mu buhinga bw'ibyuma imirongo iruguruye kumbure imbere yuko turindira abatwakura mu buhinga bw'ibyuma utwakuye baze guca bamushyira ku murongo reka tugaruke gatonya kuri iyi mwavuze itanu dufatiye kuri uyu wa mbere w'indinganizo y'inzego ko ariko kanya tubaronse twagiye turabona ahatandukanye eh, dufatiye mbere no kuri uwo mugabane wa buraya cyangwa muri amerika haraba cyane ukutumvikana mu mashyirahamwe asanzwe ahurikiyemo abarundi hariho n'aho wasanga hari icyo dukwita diaspora cyangwa ajya Association y'aba diaspora abiri canke atatu arenga bivanye nuko abantu bose bagiye barashika muri ivyo bihugu byabakiriye ko ari kimwe tubona muri zino ngingo zitanu aho nciye hejuru kumura bivanye n'inyishu yanyu uburorero turashobora kuza kubutanga ariko nciye hejuru kugira mutubwire yuko koko byoba biriko biratunganya canke hoba hariho akagihadze kugira Uh, diaspora urabona um, guhera nko mu bihumbi bibiri na cumi na kane hatangura iryanzwi ya diaspora kugeza uno munsi byarabonetse yuko atamuco uboneka wagiye urajya ahabona nko kuri iyo manda ya mbere iheze uno munsi none mwebwe mugira mukwiza amezi umunani nimba atarenga mutowe kino kintu muri ko mugikorera ko gute egome urakoze kuri icyo kibazo Ah, hanyuma kandi tukabona yuko uko kubona abarundi biciyemo imigwi bishobora kuba intambamyi mhm. ah, yo kugira ngo turonke ingufu zikwiye zo kurangura imigambi mhm. igihugu kibitezeko kugira rero kugira ngo diaspora ndundi igire ingufu zikwiye kandi ihagarare neza rero twabonye yuko gusubiza hamwe abantu ari ikintu ngenderwako Mhm. aho rero haciye hashingwa umugwi ujejwe gutatura amata muri diaspora ndundi mm, ni mushasha uwo mugwi rero eh, uwo mugwi ni mushasha mbere washaka njyewe ndawurongoye mhm. ah, ukaba rero uwo mugwi uri ku kivi uwo mugwi rero aho watanguriye watanguriye ushaka ibyo bavuga ngo ah, kugira ngo mm-hmm. ayo matati rero ahenshi ahenshi ibyo tubona ni uko twasanze yapfuye ku ngene abarongoye abandi bagiye barashyirwaho hmm. hari abantu bagiye eh, bagiyeho ari uko ah, haba bimwe bita mu gifaransa nominasiyo hmm, baragenywe uwararo eh, baragenywe bagiye baragenwa hmm. abarundi bari muri ibyo bihugu nabo nyine batabizi hanyuma uca usaba yuko abantu hashingwa umugwi w'ifatakibanza uwo twawise umugwi w'ubumwe w'ifataga ikibanza mm. umugwi w'ubumwe uhurikiwemwo n'abo bantu bose batavuga rumwe mm-hmm. abantu bose bigiriwemo imice ni wo utegura amatora amatora y’inze y'indongozi ishasha muri icyo gihugu mm. amatora ahurikiwemo na bose kandi amatora yizewe na bose bisobanura yuko ibizoyavamwo ari zoba vyitewe na bose indongozi izova muri aya matora ari indongozi izoba yemewe na bose kandi ishigikiwe na bose hanyuma tukabona yuko tubigenjeje uko ariho tudoca dushika kuri za nguvu ariko ndababwira keneye kugira ngo dushobore kurangura imigambi dufise mm. eh, ni ukuvuga rero icyo kibazo cyo kutumvikana cyangwa impari zimwe zimwe zari mu barundi baba hanze ubu ko ziratorerwa umuti muri make yego eh, muri make uwo mugwi nababwiye gutatura amakati uri ku kivi hmm. kandi uwo mugwi ah, nk'uko nabibabwiye urikorakorana ah, ntibirakunda hmm. visi perezida Eh, muri no migambi itanu mwashyize imbere ku muri tuzoyibona mu kwindwi muzoshikiriza ibitari bike mu kwindwi muri ya yahariwe abarundi baba hanze ah, turabye ikibazo ariko nagira ngaruke ko muri musana bari bagitoreye inyishu ariko aho muri ya komite ya mbere haraboneka yuko muri diaspora ndundi mu migambi hariho n'imigambi y'abari muri diaspora mugabo basanzwe bayikora ku gatwe kabo ku gatwe kuyikora mugabo ititirigwa diaspora mugabo ikitirirwa abantu mbega hoho hoho ntibizohava bizana ukutumvikana hagati ya diaspora kuko ariho nk'akararo gatonya nubaha eh, urabye ah, hariho abarundi benshi bari hanze uno munsi bariko barateza imbere eh, igihugu dufata nk'akarorero namwe mwagiye murumva amazu y'amagorofa ariko karubakwa muri eh, iyi zone ya buyenzi ari yo guteza imbere igihugu eh, egome eh, urakoze ah, mu bisanzwe ingene ah, diaspora yubatswe yubatse kandi isanzwe ikora murazi yuko ah, abarundi ah, batwita abarundi bishwe cyangwa abarundi baba mu mahanga bari mu mhm. bihugu bitandukanye gatonya gatonya visi perezida gatonya icyo kibazo urakinyishyura twakira uri ku murongo alo we alo ushaka kumenya ahakorera wiwi eh, uno munsi turamara kino kibazo kino kibazo kimaze kirekire naze natubwire ahakorera akorera amajyane mhm. nta kindi kibazo eh, inimero iziye akorera amajahina apfa kuvuga ngo diaspora burungi eh, eh, naze tuganire uno munsi turaganira uno munsi neza cyane mhm, nta kindi kibazo oya ndaza kubandanya n'umubatsi none mwanyishura mhm, ari kakumva jean beck imaze uwo mwishyura uno placide muri oranje eh, ndakuramukije neza mwubahwa placide nani nyakubahwa n'inshubaye mm. turatanga aderese z'iwacu turatanga imeyili turatanga na nimero ya telefone turi kuri watsapu turafite amagurupe ya watsapu abantu barondera ko kandi bahanahanira ko ibyiyumvire ni ukuvuga yuko ubu twifuza wese araturonka ushaka kutugana araturonka ufite ikibazo ikibazo akanizamwishyura niko ntitwiyegeje mm. eh, turahabona dukorera ku mugaragaro dukorera ku mugaragaro murakoze cyane ngira inyishu yiwe yayironse kumbure cuduga ku ijambo kuri cya kibazo nari nababajije ahubwo nyine abarundi ah, turabahimiriza yuko ufise umugambi wagenda kurangurira mu burundi ah, turabahimiriza yuko bagenda ahubwo nta ngorane ibyo bitera kuko nabyo biri mu iterambere mm. harya ah, medali twebwe tuvuga yuko mu bisanzwe hari akantu gakomeye nkunda kuvuga kumenya umudiyasipora uwo ari we mhm. we wavutse ngo umuntu ameze amezi atandatu gusa kumara amezi atandatu gusa ibyo ntibihagije ah, twebwe ari tuti ni wa murundi yagiye hanze afite n'ibimuranga mugabo mhm. akaba yagumanye ubucuti ah, n'imigenderanire n'igihugu ciwe mhm. uwo muntu rero yagumanye ubwo bucuti akabigaragariza muri ibyo bikorwa abo twebwe nibo dushaka nibo dukeneye nibo ba diaspora twebwe dukorana mhm. hanyuma rero kugira ngo twebwe dukurikirane ibyo bikorwa byose abo barundi batandukanye baca kurangurira mu burundi mm. dusaba yuko indongozi z'ibihugu zitandukanye zica zimenya abo barundi n'ibikorwa ariko baragira kugira ngo babidushikirize natwe tubimenye kugira n'ibyo bikorwa biri kubirakorwa bihabwa agaciro mm. ah, bihabwa agaciro mbere washaka nibaza yuko uhuruta muri irya muri sobine de diaspora hariho ireresi cyangwa filime cyangwa documentary mhm. bahora bagira ku barundi bamenyekanishije imigambi bari bararangurira mu burundi bikajya bahabona bakabyerekana mbere no gutanga ibi eh, bakabisigura mu ma bagira n'ibiganiro bagira ibyo rero twebwe turabihimiriza turabivuga mugabo hari ikindi kintu aho nokongera ko nuko twebwe mm. ah, no kuvuga yuko jewe ndashobora kuba mfite ibikorwa ndiko ndarangura ndiko ndubaka mu burundi biriho mugabo hejuru y'ivyo nkaca nongera kutwo dukeye utwo tudolari mirongo itanu ku mwaka mm. tugaterateranya hakurya hanyuma dushyize hamwe tugaca dushobora no kuronka zo kurangura umugambi ukomeye kandi ugaragara mu gihugu cyose twese twahuriyeko mm. nuko rero iyo dukoze turiyuba yego mm-hmm. sinzi ko nishyuye neza ku kibazo mm, mwatanze umuco gusa nari nkeneye kumenya mwavuze yuko aba bakorera imigambi eh, ino aribo bubarondera kugira iyo migambi muyiha agaciro nimba batabarondera mwibaza ko biva kuki nta gahaze kuba gahari oya si uko si baturondera ahubwo abategetsi mm. e, bava mu bihugu bitandukanye nimba ari umuntu ari umurundi aba muri dubayi mm. akajya kubaka igorofa mu buyende mm-hmm. muri dubayi hariho uburongoye diaspora muri dubayi hmm. ubwo rero agomba kuba abizi niwe aca aduha raporo mubo jewe ndongo yarebe ko bararangurira imigambi mu buyenzi hmm. twebwe rero tukaca dutanga iyo raporo ca tuyirungika iyi mu burongozi bw'igisata ca diaspora Mhm. bakaca bagenda rero kuraba iyo migambi bakayiha agaciro mhm. ari na ijya navuze yuko usanga bagiye no kubifata amafoto amasanamu bakanabyerekana mhm. ah, hariho uwashaka hariho n'abatabyifuza uko yipfuza yuko ibyiwe bitamenyekana ubona urumva ah, arubahirizwa uko uko arabyubahirizwa yifuza yuko ibyiwe bikorera mu ibanga arumva nta kundi murakoze eh. cyane kuri uwo muco eh, ndabona abanywanyi no musingira bose bagiye mu misa ya pasika bagize akamenyetso ko guteranya hama amajana abiri na mirongo itanu n'indwi barashobora kuturonka no kuri WhatsApp call kuri izo nimero zibiri eka n'izo ku meza ziruguruye bibiri na kabiri bibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri cyangwa bibiri na kabiri bibiri na gatanu ne na gatatu irindwi na gatanu ni nimero zine zose zuguruwe ku bwanyu ku kumure na benshi barazimenyereye ngira bafatiriwe gatonya kugira tuzo petetere diaspora igire iha igire ntuza igire ikintu yoshika ko cyiza mm. nkaha tuvuga aha turi mm-hmm. reka nce ku mayange kandi mm-hmm. ngire n'ingoga mm-hmm. eh, icyo bita koperative icyo bita mbese ifise akahise ifise uburambe ni uburambe mm. kominota mm. y'uburundezi mm. urumva usubiye ukatuza ukazana diaspora bifo ko tuba dufise ibintu dukora bidasa nk'ubu igituma mvuze kominote burundeze mhm. nk'uno mwanya turafise umuntu twumvise ko bamunomye atwara diaspora mm. twararindiriye ko botuma ku inama ngo twitorere umuntu w'iwacu muragomba bavugane na kominote kominote iyo ngaha kubera ingorane twagiye turacamo n'abantu twagiye tuza imigwi imigwi mm. urumva ntidushobora kugira objectif imwe ubu kominote twayerekeye ibintu biraba imibano n'abanyagihugu baba ngaha murakoze cyane ibindi bintu barashobora kuvugana nabo batware kugira ngo badeterimine ikintu cyose ari diaspora ikora iki kintu ntibaze kugihuriramo na komino murakoze cyane mu bihugu bitandukanye henshi usanga hariho kominote ah, zihuza abarundi basanzwe bariyo mm. hanyuma rero mu bisanzwe izo kominote ahanini intumbero yazo ya mbere no kugira no gufatana mu nda mm, burya bitaro ego bakamera nk'umuryango twebwe turanabasaba yuko izo kominote zokomera kubera ko niho usanga abarundi bagize umuryango kuko ntawe ni umuryango usanga bafite bagafashanya mu bibazo by'ubuzima bwa minsi yose usanga bibashikira hmm. ah, ibyo rero ni byiza kandi turabasaba yuko izo kominote itongera n'imigambi yazo dushobora guhurira ko mugabo rero icyo duca tubasaba kujya namwe ndabivuga ni uko izo kominote nazo zica ziduga hejuru kuko urumva kominote nyinshi ziri mu gihugu zica zigira diyasipora y'igihugu canada iri mu bihugu tutegekanya ko tuzokoreramwo ah, kuko tuzi yuko izo ngorane yazo nyine zabashikiye yuko babahaye babahaye umuntu batitoreye mm. ah, ivyo navyo nico turiko turakosora yuko abantu bose twifuza yuko barongorwa nabo nyene bitoreye kugira ngo ijambo riremesha mu mubwimbanze ndore ko n'abarundi batari bake muri canada mugiye gukora vuba bwango n'ikihe ariko reka mukitwishyure eh, duhe amasegonda ashika kuri mirongo ibiri uno atwakuye alo mm. cyane cyane umuntu ari umunywanyi wa diaspora mm. azobwira ugereranije n'umuntu atari umunywanyi wa diaspora mm. murakoze cyane mubwira na pasika nziza david murakoze twese murakoze naho kwa munguza umwanya oh, kumbure uzoba ubonetse utari muto kino kibazo cha Jean mm, cha David Jean Berkimasa naco nikiratomoye uturusho turi hagati y'uri muri diaspora n'utari muri diaspora ngo mu iryo tandukanirizo muce mwishura ka kandi kugaca turangiza reka ndaho mu notumwe ni ukuvuga yuko uwo muntu rero abazwi urazi kuba icyo bita identifiable ubuzwi mm. ah, kuko uzoba hazogira igihe uwo muntu azoba afite n'ikarata imuranga mm. ni ukuvuga yuko wewe bya bindi urazi gukora ibintu mugabo ntihagire ikibyerekana yuko ubikora mm. ntibiryoshye umugabo uba ufite ikarata ni ukuvuga yuko ufite n'icyemezo ngendanwa ufite icyemezo ngendanwa y'uko ufite uruhara mu iterambere ry'igihugu aho umuntu yicaye yibaza yuko akarusho kuba gahagaze ku kugira ikarata gusa yavuze itandukanirizo eh, eh, nicyo gituma bavuze ati ni akabazo karimo eee eh. izotuma umurundi wese wishwi afite ikarita y'umunywanyi aronka uturusho dutandukanye imigambi ni iyi n'utwo turusho n'utuwe eh, eh, ni uko ah, ndaguha uturero uko ni twinshi twavuze mhm. ibyerekeye banki banki ya diaspora iriko irashingwa mhm. ninde azoronka ah, ingurane muri iyo muri iyo banki ebye n'uwo muntu azoba afite ikarata kuko ari identifiable dushobora kumenya umuntu ni aba turamuzi turashobora mhm. kumwishinga Eh, n'akarusho gakomeye uwo muntu rero kugira iyo iyo banki izokwemere izogira izokwemere iguhe ingurane urumva utofisi iyo karata hanyuma hari ikindi muce mm, ah, ku masonga batwongeye iminota ibiri gusa ah, ah, turi ko turi ko turiya turi ko turategura ku mm. buryo mu burundi tworonka nk'abantu urwego nuvuga yuko rw'abashingwamanza bavoka bashobora gufasha kudufashiriza abarundi bahura n'ibibazo bitandukanye igihe bari mu burundi hari abantu bibwa hari mm. abantu bagirirwa nabi mu burundi ugasanga barabutse umuntu aca abafasha cyangwa ibyabo biri biribwa ni mm. ukuvuga rero yuko twebwe abo bantu tuzoshinga dukurikirana ibibazo nk'ibyo ah, umuntu azofashwa n'umuntu twebwe tuzoba tuzi yuko ari umunywanyi wa diaspora ndundi Ah, kandi eh, eh, ibyo rero bibaho mu buzima bwa minsi yose iminsi yose turaronka abantu baza kutwitura batubwira ntimwoncira kubategetsi kanaka bakamfasha kubera ko ibintu byanje utuntu twanje bari baratunyaga hariya ibyo rero ni ibintu usanga byama bibaho kenshi ariko turaba ingire tworondera abantu b'abavoka bashobora kuzodufasha mugabo akazofasha umuntu by'ukuri ari umunywanyi nyezina mhm. uturusho tuvuga ni twinshi cyane mhm. reka ahubwo jewe eh, icyo mbona reka tuzogaruka kumure ku kiganiro ciyaguye tumenye eh, itandukanirizo ry'umurundi aba hanze ari muri diaspora n'utari muri diaspora eh, hama n'uturusho kumbure uwo arimwo aruta uwundi atarimwo kugira abantu bahurumbire kumbure ubwo rwego rwa diaspora tuzokigaruka ko reka ndagushimire rwose jean mbere reka zo tugaruke ku kiganiro ciyaguye kuri icyo kibazo mu mva ko gihanze abarundi batari bake hama murabona ko twari no kwipasika n'abarundi bakengera baba bari bagiye gusenga reka dutange isango y'uko ku wundi w'imana tuzoba turi kumwe kugira ibindi bimwe bimwe eh, tubishyire ahabona jean berkimas vice perezida wa diaspora yego murakoze cyane nawe ndabashimiye ku kiganiro cyiza twagiranye hanyuma nimwatera akamudo bitaba nizere yuko ntitwakurondera no hanyuma muzotwita abatankomanzi ko mwatwitabye no kuri pasika nibaza yuko n'ikindi gihe bizokunda yego bizokunda rwose hanyuma kandi ndashimiye abatwumvirije cyane cyane abashoboye kubaza ibibazo n'abandi batashoboye kubaza ibibazo ku mbuga zitandukanye